C'est un match à part parce que euh, bon déjà les garçons sont euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus concentrés. Agerida partida berezia dela. Mutila konzentratuagoak dira, aplikatuagoak, xabaketa inguruan jende gehiago bada, senditzen dugu partida berezia dela. Ben, sur, sur le terrain, ça crée une atmosphère un peu différente, évidemment. Zeraian giro desberdina da, pixkat fase finaletakoak kakotxen artean. Jokolariek euh, beste partidekin konparatuz gehiu emaiten dute, Tristea da hori gaitea, baina ala da, derbia ere hori da. Un peu plus par rapport aux, aux autres matchs, c'est regrettable, mais, mais c'est comme ça, c'est comme ça le, le, la notion... Ah, eta untxa da, aldi guzi zainbeste jende izaiten albagin utrebaketetan jokalaria konzentratuak atxikitzeko, nik aste guzi jokan etzazke derbiak. Moi, je suis, je suis preneur de jouer des arbitres tous les week-ends. Hein. Bon, à chaque fois, la clé, c'est les pas, comme me dit. Beti euh, gaiten diate gakoa aintzinean dela. Be, ez nahi segur, zeren albin, aintzinean euh, oberenetan dira, eta alta quand même, donc... Euh, bien sûr que c'est des facteurs qui sont déterminants, la conquête, évidemment. que la